Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija iz Riznica Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U ovom našem serijalu družimo se s riječima, savjetima, smjernicama Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam. I zasigurno svaki vjernik i vjernica kao što nastoje učiti, čitati, izučavati, proučavati Kur'an i Kerim, Isto tako, trebali bi učiti i izučavati hadis, sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Jer se naša lijepa vjera dini islam temelji na Kur'anu i sunnetu. Dva osnovna izvora naše vjere jesu Kur'an i sunnet, odnosno hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i oni ne mogu jedan bez drugoga. Pojedini propisi naše lijepe vjere dini islama spomenuti su u Kur'anu, a drugi u sunnetu, hadisima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Neki od njih su u Kur'anu spomenuti općenito, samo spomenuti, dok njihovo detaljno pojašnjenje došlo je u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato, kao što učimo čitamo Kur'an, isto tako trebamo učiti, čitati, slušati hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kao što čitajući Kur'an dolazimo do određenih zaključaka, izlačimo poruke i pouke iz pročitanih kur'anskih ajeta, isto tako trebali bismo izvlačiti poruke, pouke, zaključke iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam za naš život. Jer zasigurno i Kur'an i sunnet objava su od Allaha subhanahu wa ta'ala, objavljeni su vjerovjesniku Muhammedu alihi salatu wa salam da ih dostavi nama kako bi nama bila upustva u životu na ovome svijetu. Danas se družimo s jednim posebnim hadisom, riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I takako zanimljivim i bitnim za sve nas. U ovom hadisu govori se o postanku ovoga svijeta. Kada i kako je nastao ovaj svijet koga je stvorio. Pa se tako prenosi u hadisu Imrana ibn Husayna radijallahu anha plemenitog ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao doista ja sam bio kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam sjedio sam kod njega kada mu je došla delegacija došli neki ljudi iz plemena Temim Pa im je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao iqbilu l-bušra ja beni tamim. Prihvatite od mene radosnu vijest o pripadnici plemena temim. Pa su neki od njih rekli ili njihov glasnogovornik rekao je bešartena ti si nama već donio radosnu vijest, fa'atina, pa nam daj nešto drugo. Željeli su nešto drugo mimo radosne vijesti. Vijesti koja bi ih obradovala na drugome svijetu. Oni su željeli vijest koja će ih obradovati, međutim na Dunjaluku. Kaže Imran ibn Husayn, pa su došli drugi ljudi. Ukazali se, došli, pojavili se drugi ljudi min ehli Jemen, koji su bili od stanovnika Jemena, odnosno ljudi koji su došli iz tog pravca, kao što ćemo čuti pojašnjenje. Pa je njima Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao iqbilu l-bushra ja ahlel jemen iz lem jakbelha benu temim. Prihvatite vi, o stanovnici Jemena, radosnu vijest od mene, ako to nisu htjeli pripadnici plemena Temim. Pa su ljudi iz delegacije koja je došla iz pravca Jemena ili njihov glasnogovornik rekli prihvatamo radosnu vijest, Allahov poslaniče, došli smo do tebe da se podučimo vjeri, vjerskim propisima i da te upitamo pojedina pitanja. Pa su upitali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam an evveli hadel amr ma kane, kako stoji u hadisu. Upitali su Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o postanku ovoga svijeta. Kako je otpočeo ovaj svijet? Tada im je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Kana Allahu lam yakun shay'un qablahu Allah je bio i prije njega nikoga nije bilo Allah je oduvijek Allah je prvi. I prije njega nikoga nije bilo. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Njegov arš bio je na vodi. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ Zatim, nakon toga, Allah je stvorio nebesa i zemlju. Tako je odpočeo svijet. Zemlja na kojoj mi živimo i stanujemo. Allah je bio i prije njega nije bilo nikoga. Allah je prvi, Allah je oduvijek. Njegov prijesto bio je na vodi nakon toga. A zatim je stvorio nebesa i zemlju. Wa ketebe fi zikri kulle šeji. I u knjizi koja je kod njega sve je zapisao. Hadis je zabilježio Imam Buharija na ovakav način. Dakle, Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alejhi salatu oslam, prenosi da je došla delegacija iz plemena Temim, Allahovom poslaniku, alejhi salatu wasalam, ušli kod njega, pa im je vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem rekao, prihvatite od mene radosnu vijest. Odnosno, podučite se vjerskim propisima. Onaj koji prihvati islam, bude musliman, sačuvaće se vječnog boravka u vatri. Zasigurno, ako i uđe u vatru, neće vječno boraviti. Ako se podučite vjerskim propisima, i budete držali se vjere, činili dobra djela, a ostavljali se grijeha, vi ćete napredovati u džennetu. Vaši stepeni će se uzdizati u džennetu. Pa prihvatite od mene ovu radosnu vijest, odnosno podučite se. Od mene vjeri. Pripadnici plemena Temim, koji potiču od Temima ibn Murrah ibn Ida, kao da nisu razumijeli ove riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Rekli su mu, ti si nama već došao sa radosnom vješću, odnosno oni su već bili prihvatili islam. Sada su došli radi nekoga drugog, radi nečega drugog. Kažu, već si nas obradovao s radosnom vješću, ušli smo u islam, daj nam nešto drugo. Nisu shvatili riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da ih on postiče da uče o svojoj vjeri, da napreduju u svojoj vjeri. Tada, tog trenutka smatrali su da je dovoljno to što su primili islam. U hadisima Allahovog poslanika alaihi sallam šarijetskim tekstovima spominje se spominju se odlike ovoga plemena. Ovo pleme, dakle tada, bili su muslimani. I spominje se u hadisima da će to pleme, odnosno ljudi koji vuku korijen od ovog plemena, biti najljučiji protivnici Deđalu. Oni koji će se najljučije suprostavljati najvećoj fitni, najvećoj smutnji koja će se pojaviti, a to je Deđal, lašljivac. Lašljivac. Međutim, u ovom trenutku oni kao da nisu razumjeli Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, želeći reći mi smo postali muslimani, daj nam sada nešto drugo. Htjeli su nešto od imetka da im udijeli Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam. Vjerovjesnik, alihi salatu wasalam, nije bio zadovoljan takvim njihovim ponašanjima. U drugim citatima ovoga hadisa, spominje se da se zacrvenio vjerovjesnik Alihi Salavcom, da se naljutio. Okrenuo se od njih, u tom momentu došli su ljudi iz pravca Jemena. Kaže se u hadisu, min ehli Jemen, i često se prevodi kao stanovnici Jemena i sl. Međutim, kažu komentatori da kada se kaže ehlul Jemen, ili ono što mi prevodimo kao stanovnici Jemena, da se misli na narod koji se nalazi u pravcu desne strane Kabe. Dakle, desno od Kabe svi koji se nalaze smatraju se i nazivaju se na ovakav način Ehlul Jemen, stanovnici Jemena. Ne misli se, dakle, konkretno na današnji Jemen. Kao što svi oni koji se nalaze na lijevoj strani Kabe nazivaju se stanovnicima Šama. Kako kažu komentatori ovoga hadisa? Pojavili se dakle ovi ljudi koji su došli iz pravca Jemena, pa i njima Allahov poslanik alihi salatu wasalam predložio, rekavši o stanovnici Jemena prihvatite od mene radosnu vijest. Saznajte da onaj koji prihvati islam neće vječno boraviti u vatri, zasigurno. Ako zasluži da uđe u vatru, ako mu se ne oproste grijesi, zasigurno neće vječno boraviti u vatri. A ako bude činio dobra djela, napredovao u islamu, onda će njegov položaj u džennetu se povećavati, njegovi stepeni će se uzdizati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su rekli, prihvatamo tebe tu radosnu vijest. Primamo islam, Hoćemo da budemo muslimani. I došli smo da se podučimo vjeri i vjerskim propisima i da te pitamo određena pitanja. Interesuje nas kako je otpočeo svijet. Kako je otpočeo ovaj život. Od koga je otpočeo? Kako? Na koji način? Tada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo da pojašnjava. Pa je rekao Kana Allahu walam yakun shay'un qablahu. Allah je bio, Allah je postojao i prije njega nikoga nije bilo. Nikoga prije njega, niti ikoga s njim nije bilo. Riječi Allahovog poslanika, alejhi salatu, sam prihvatamo onako kako on kaže vezano za Allaha onako kako dolikuje samo našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je bio i prije njega, nije bilo nikoga. Zatim kaže njegov arš je bio na vodi. Dakle, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala je bio i prije njega nije bilo nikoga. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio arš, stvorio vodu, Islamski učenjaci se razilaze šta je Allah subhanahu wa ta'ala prvo stvorio ili koje je prvo stvorenje. Šta je Allah subhanahu wa ta'ala prvo stvorio? Pa ispravnije mišljenje jeste da prvo što je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala jeste arš, a nakon toga voda. Hadis koji se često spominje i pogrešno razumijeva i prevodi da prvo što je stvoreno jeste kalem pero, da kada ga je Allah stvorio, da mu je rekao, piši, upitalo je šta ću pisati, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Ovaj hadis se pogrešno razumijeva, Ispravno značenje ovoga hadisa jeste da odmah po stvaranju kalema pera Allah mu je rekao piši. A ne da je pero prvo što je stvoreno. Ne, prvo što je stvoreno jeste arš. Arš, Allahov prijesto, prvo i najveće Allahov subhanahu wa ta'ala stvorenje. Allah ga spomni u Kur'anu i opisuje ga raznim osobinama. I arš je, kao što je Allahov prijesto, isto tako je vrh svih stvorenja, odnosno kupola, svod stvorenja svih stvorenja. Nema stvorenja iznad njega. Iznad Arša je uzvišeni Allah, stvoritelj. On se uzvisio iznad Arša onako kako samo njemu uzvišenom dolikuje. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je nebesa i zemlju. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam Thumme halaka samavati wal arba. Nakon toga stvorio je nebesa i zemlju. Dakle, nakon što je postojao arš, nakon što je postojala voda, zapisale se sudbine, kao što ćemo čuti, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju. Od tada počinje ovaj svijet. Od tada počinje zemlja i život na zemlji i također nebesa i život na nebesima. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ i u zikru, odnosno knjizi koja je kod Allaha subhanahu wa ta'ala lauh mahfuz. I ovo, ovo je jedno od imena lauh mahfuza, zikr. Kao što na takav način se nalazi spomeni u Kur'anu. Zapisao je sve. Allah subhanahu wa ta'ala zapisao je sve. Odnosno, sve što će se desiti na toj zemlji i nebesima do sudnjega dana. Zapisane su sudbine svih onih koji će se pojaviti na Dunjaluku na zemlji i nebesima do sudnjega dana. Veličanstven hadis. Da znamo kako je otpočeo ovaj svijet i od koga je otpočeo, koga je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala. I ovaj hadis je vjerodostojan Zabilježio ga je Imam Buharija u svome sahihu, najvjerodostojnijoj knjizi nakon Allahove knjige Kur'an i Kerima. U knjizi o tevhidu, odnosno Allahovoj, Allahovoj jednoći. Također ovaj hadis je zabilježio i Imam Tirmizi. Zabilježio ga je Imam Ahmed. Zabilježio ga je Ibnu Hibban u svome sahihu. Zabilježio ga je Imam Nesaja u svom dijelu Sunan Kubra, također Imam Bejhaki u svom dijelu Sunan Kubra i mnogi, mnogi drugi. Dakle, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. Prenosilac ovog hadisa je također jedan od posebnih drugova Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, Imran ibn Husayn. On je iz plemena El-Huza. Imao je nadimak Ebu Nuđejd, jer je imao sina Nuđejda, pa je imao nadima kao što je to poznato kod Arapa da uzimaju u sebi nadima kunju po svome najstarijem sinu, Ebu Nuđejd. Islam je primio zajedno sa Ebu Hureyrom radijallahu an u godini kada se desila bitka na Hajberu, sedme godine po Hidžri. Nakon toga učestvovao je u svim bitkama sa Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam a prilikom oslobođenja Mekke nosio je barjak svoga plemena El Huza. Bio je od posebno učenih i uglednih drugova Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam čak se ubraja u pravnike iz reda ashaba. Omer radijallahu ta'ala za vrijeme svoje vladavine poslao ga je u Basru da poziva u islam stanovnike Basre i da širi islam i Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom za kratko vrijeme mnogo je proširio islamsko učenje Basrom. Na njegovim rukama iznikli su brojni velikani iz reda tabijina, druge generacije, poput Muhammeda ibn Sirina, rahimehullahu ta'ala, poznatog učenjaka u hadisu iz reda Tabina koji je govorio da nije bilo ashaba, boljeg ashaba koji je ušao u Basru od Imrana ibn Husayna. Od njegovih učenika bio je Hasan el Basri, poznati učenjak i zahid, pobožnjak, koji se zaklinjao Allahom i govorio da niko sličan Imranu nije kročio u Basru. Imran ibn Husayn je bio, kao što je bio učen, kao što je bio pobožan, bio je također skroman, bio je strpljiv, bio je zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Allah mu je propisao tešku i dugu bolest, Ta bolest prikovala ga je za postelju 30 godina. Subhanallah. 30 godina. Međutim, bio je strpljiv i zadovoljan Allahom odredbom. Svoju bolest je komentarisao riječima ne žalim se, strpljiv sam, zadovoljan sam Allahom odredbom jer je to on odabrao za mene. Allah to želi meni i ja sam zadovoljan Allahovom odredbom, Allahovom voljom ono što Allah želi, želi meni. Kažu da je bio ashab čija se dova primala. Ima muslim također bilježi hadis u svome sahihu vjerodostojnoj zbirci hadisa da Imran ibn Husayn je bio osoba koju su selamili meleki. Vjerodostojen hadis. Da su meleki selamili Imrana ibn Husayna, subhanallah. Prenio je od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, 180 hadisa. Od tih hadisa Buharija i Muslim zajedno, što se kaže mutefakun alaihi, zabilježili su 9 hadisa, zatim imam Buharija sam četiri hadisa i imam Muslim devet hadisa. Ovaj plemeni ashab umro je u Basri 52. godine po hijđri. Dakle, on nam prenosi ovaj poseban hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u kojem se spominje kako je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam sjedio na skupu, iskorištavao priliku da poduči neuke ili novo pristigle oni koji bi prihvatali islam, dolazili iz dalekih krajeva, željeli da se poduče vjeri, Allahov poslanik alihi salatu sam bi ih podučavao i podučavao i bi ih najbitnijim stvarima. Pa nam ovaj ashab prenosi, spominje događaj u kojem je došla delegacija iz Benu Temima, pa im poslanik alaihi salatu wasalam ponudio da se podučavaju vjeri kod njega, međutim oni nisu željeli da se podučavaju vjeri, već su tražili od njega nešto od dunjaluka, od imetka da im udjeli. Nakon toga pojavila se skupina iz pravca Jemena, pa je ponudio njima, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, da se poduče vjeri što su oni prihvatili. I rekli su, mi smo tebi došli zbog toga. Došli smo da se podučimo vjeri i da te pitamo neka pitanja na koja bismo željeli odgovor da znamo. Pa su upitali Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kako je otpočeo ovaj svijet. Odakle ova zemlja, ova nebesa, kako su nastala? Pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam pojasnio da prvi koji je postojao, kada nikoga nije bilo, jeste Allah. Kan Allahu wa walam yakun shay'un qablahu. Allah je bio i prije njega nikoga nije bilo. Allah je oduvijek i zauvijek. Allah je prvi i posljedni. Allah sam o sebi opstoji, nije potreba nikoga, svi drugi su potrebni njega. Nakon toga pojasnio je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam gdje je bio Allahov prijesto, a nakon toga da je stvorio uzvišeni Allah nebesa i zemlju i zapisao sve što će se desiti do sudnjega dana na toj zemlji i tim nebesi. Pa iz ovog hadisa Imrana ibn Husajna, odnosno događaja Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, sa ovim delegacijama, možemo izvući brojne poruke i pouke za nas. Prije svega, u ovom hadisu nalazimo posticaj da idemo učenim ljudima, da odlazimo njima i da kod njih tražimo znanje. Subhanallah, danas nama učeni ljudi dolaze na različite načine na noge i nude nam vjeru, govore nam o vjeri, Međutim, većina nas nije zainteresovana. Kao Allahov poslanik alihi salatu sam i danas imam učene ljude koji govore prihvatite, uzmite od mene radosnu vijest, podučite se vjeri od, meni, od mene, zbog čega ćete sutra na drugome svijetu biti radosni. Međutim, većina nas to odbija. Ovdje su dolazili Allahovom poslaniku alihi salatu veselam na noge i hadis nas postiče da idemo i tražimo šerijatsko znanje jer ništa nije ravno šarijetskom znanju. Putem šarijetskog znanja upoznajemo svoju vjeru, saznajemo kako se spasiti na dunjaluku, kako postići uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. U hadisu je posticaj također da damo prednost znanju nad imetkom da damo prednost znanju, vjerskom znanju nad imetkom. Jedni su došli i rekli ne, ne želimo znanje, želimo imetak, pa se vjerovjesnik alihi Salat sam okrenuo od njih. Pa su drugi rekli došli smo da se podučimo vjeri kod tebe. Hadis nas postiče da damo prednost znanju nad imetkom, jer imetak prolazi. Imetak prolazi što više imamo i metka, imamo sve veću i veću brigu. Što više imamo znanja, sve smo i imućni, sve smo bogati, širimo to znanje. I metak čovjek što više ga ima, zadržava ga sebi, biva pohlepan. Ne želi da udjeli drugome. Dok čovjek što god ima više znanja, on ga širi drugima, dijeli. Hadisom se također preporučuje učenom da svoga učenika prije nego li mu kaže bitne informacije pripremi, kao što je vjerovjesnik Alihi Salatu sam ovdje želio da obraduje prisutne, da im ukaže na radosnu vijest, da oni prihvate tu radosnu vijest pa da se podučavaju, da se podučavaju vjeri. Hadis nam pojašnjava da je Allah subhanahu wa ta'ala prvi, odnosno od uvijek, da je Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek nije postao nije ga ne bilo. Dakle, Allah je od uvijek, nemamo početka i on je za uvijek, nemamo kraja. Allah je stvoritelj svega, od njega je sve poteklo. Prije njega nije bilo nikoga, uz njega nije bilo nikoga. Allah je bio sam, Allah je od uvijek, za uvijek. Sve je od Allaha subhanahu wa ta'ala krenulo. Što znači da Allah nije potreba nikoga. Sam o sebi opstoji, dok svi drugi opstoje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvorenja. Allah je stvoritelj, jedini. A svi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvorenja. Allah je jedini stvoritelj jer stvaranje znači dolazak s nečim iz ničega da se nešto stvori, da se dođe s nečim iz ničega, a toga je dostojan i to jedino može Allah subhanahu wa ta'ala. Ljudi mogu oblikovati iz jednoga u drugo, međutim doći iz ničega s nečim, to samo može Allah subhanahu wa ta'ala. Zato jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste El Khaliq, istinski stvoritelj. Zatim iz ovoga hadisa vidimo da je arš Allahu subhanahu wa ta'ala veliko, ogromno, najveće stvorenje. Arš je prijesto Allaha subhanahu wa ta'ala, prijesto iznad kojeg se uzvisio, uzvišeni Allah onako kako samo njemu doliko je. Ovaj hadis nas postiče da vjerujemo u sudbinu, Allahov kader, Allahovu odredbu, jer se kaže da sve što će se desiti do sudnjega dana, Allah je zapisao u levhi mahfuzu u knjizi pomno čuvanoj. Ovo zapisivanje je bilo prije stvaranja nebesa i zemlje, kako se spominje u drugom hadisu Abdullah ibn Amra ibn al-Asa, da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao sudbine svi stvorenja na 50.000 godina prije nego li je stvorio nebesa i zemlju. U hadisu je potvrda stvaranja da Allah subhanahu wa ta'ala stvara i da Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje sudbine svih stvorenja. I također ovaj hadis nam je dokaz Allahove subhanahu wa ta'ala uzvišenosti jer kako se kaže i kako vjerujemo arš je svod vrh kupola svih stvorenja. Sva stvorenja su ispod arša. Arš je najveće Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje. Sva stvorenja su ispod arša, a stvoritelj uzvišeni Allah je iznad arša, što ukazuje na uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala iznad svih stvorenja, onako kako samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i je. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim riječima koje smo čuli i koje smo kazali. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se podučavati njegovoj vjeri, prihvatati radosne vijesti iz Kur'ana i sunneta, napredovati u njegovoj vjeri ako Bog da na takav način napredovati ka njegovoj Allahovi subhanahu wa ta'ala milosti, džennetu i džennetskim stepenima.